Radio 77. Radio 77. Hello? La ràdio per la ràdio. I heard the expression a dog is a man's best friend, but I grew up thinking it was a woman but I had to learn the hard way. Never thought I'd see the day I'd be sleeping on the subway. But that's the path she chose. The next day I arose, still kicking the same clothes. I had to make a decision. Even though I lost her, my friends still gave me recognition. Being recognized by the guys wasn't a surprise, you see, cause they're my homies. And with them, I get enough respect. Enough respect. When I was down, they were there. When I didn't have, they were more than happy to share. Inside, I feel the pains, trapped. I don't feel she dissed me, but I feel I got a bum rap. The guys knew what I was thinking of. The only thing to cure an old one was a new love. Ghetto love, ghetto, ghetto love, ghetto love, ghetto love, ghetto love, ghetto love. three o'clock, I'm hungry and I'm cold. I wanna call her, but she's even changed area codes. Was it that bad, what I did? To hell with it, I'll go to my man's crib. Oh, his name is Bezo. The type of power only friendship could bestow. I ring his bell, and he's alarmed, and I'm greeted in with open arms. The next day, a different routine. I'm caught drinking on a public scene calling my homies to come get me. Cause I know down, they never let me. Free as a bird, once again I'm chillin'. My homies ain't rich, but to me, they're top billing. Over, over, again, they've proven not even a jail cell can separate a real friend. It seems that our love as a crew gets better and better. We stick as a posse like a stamp to a letter. What's theirs is mine's, what's mine's is theirs. Cause in this ghetto love game, we play fair. I'm unspoiled by success. Even though God's blessed, they're still not impressed. The way they once treated me, they still treat me. It's nothing different now, cause I'm making a little money. Little money. Like when we hang, rumbles still continue. Putting heads out is still on our menu. We'll go to war in a heartbeat. And I never went to war, and they ran out and left me. We're all about one for all and all for one. And if it's more than one, you better have more than one gun. The only sleep that outlasts love is death, and we'll hang until one of us takes the last breath. How close can the clan of a man be? That one partner's pain is his posse's misery. We say they come a dime a dozen, but I've been turned on by my own so-called cousins. Is the blood we shed really thicker than water? If it is, then maybe you oughta witness a ghetto love, ghetto, ghetto love, ghetto love, ghetto love, ghetto love. Acabeu d'escoltar Ghetto Love de Hard Knocks i això és Crema, el nou programa de hip-hop de Ràdio 77. Nosaltres som en Jimmy Jazz i Guatxarra, Nalber, i des d'avui omplirem les zones de Ràdio 77 amb un poc de música rap. Bones, sóc en Jimmy Jazz, estem aquí a Crema, a Ràdio 77, i el nostre programa se basaria en uns conceptes molt bàsics de, que gira el voltant del rap, és a dir, prioritzaríem el que és eh, producte local, és a dir, tot aquell rap que se faci a Mallorca, després també tot aquell rap amb llengües minoritzades, en català, en basc, en gallec, en altres llengües que, llengües que poden com, és a dir, comprendre o, o que puguem arribar a conèixer i després també, sobretot, eh, temàtica underground. Entendre que estem en contra de la mercantilització de la música i que tota aquella música que tingui un component eh, de carrer, un component de, de fer-lo propi, un component de, de buscar allà on no estigui el guany mercantil, vull dir, nosaltres sempre intentarem donar-li difusió. I ara vos posarem eh, en Ukake un lot... Eh, mig mallorquí, mig igualadí, que ja fa des del 2012 que ha realitzat un parell de maguetes, mescla raga amb rap, és a dir, té alguns discos d'algun estil, alguns d'uns altres, personalment mos agrada molt, és bastant conegut nostres, i sense més preàmbuls eh, vos la posam. No oblideu mai que si ens aixeguem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, i no hi ha retrets, no hi ha excuses, i ens posem a pencar, som un país imparable. creu me que som imparables. imparables, imparables. m'importa Si et dirigeixes a mi així millor tanca la porta Mataria gent repel·lent i reverent com en la porta Soc dèbil impotent però tinc la consciència forta És necessari, fa damunt de l'escenari El teu amic guallon, digue-li que no s'embali Això del hip-hop no és un joc de cul a cop Amb la veueta que tens l'únic bo que pots fer és pop I no confiar en la gent sinó en el poble Aquest xou o fosc i tenebrós És meravellós, on hi ha una raça segurament també hi haurà un gos la tos, adora la aquell dos Porto lletres per tothom, em vols un mos No sóc de dos, sóc més de pos No crec en rols, no celebro els gols Tinc la meva vida narrada en milers de fols No crec en pols, crec més en persones sentit no ser real i resistir Deixa ja, pensa i pensa Deixa ja la festa i aprèn aquesta resta El següent tema ens arriba directe des de Castelló. Ells se diuen Sin versos en la lengua i és un grup que va arribar a nosaltres a través d'un amic nostre que ha estudiat en aquesta ciutat valenciana. El tema se diu No nos callaran i té un to antifeixista molt propi d'aquesta ciutat i nosaltres vos el duim a voltros. y Estudios. 2010. Libertad y expresión. Un planeta llamado mierda. No nos callarán, no pasarán. Reventamos el micro en cada track. SVL 100% antifas. Que le jodan a España, Castellón y a Villarreal. No nos callarán, no pasarán Reventamos el micro en cada track es un huele en Antifas, Que le jodan a España, Castellón y a Villarreal Estos tiros fresh que le jodan Yo sigo con mis tracks reventando canastas como Jota. Representar a Castellón, a Villarreal es como votar al Partido Popular Y eso con nosotros no va Preferimos pelis pornos, cervezas y que va Hasta la muerte Es SUL, quien da más Hacemos rap de vacileo porque podemos Orgulloso de ser españoles, os arrancaremos los huevos, nos callarán, no pasarán. Reventamos el micro en cada track es un por 100% antipas. que le jodan a España, a Castellón y a Villarreal. No nos callarán, no pasarán. Reventamos el micro en cada track que un muere 100% antipas. que le jodan a España, a Castellón Oye, que no sé si soy yo ese trap quien a mí me persigue Traigo mensaje, putas gay, putas inde El baby boom se frenó gracias al SIDA Pregunta la iglesia, seis mil pavos Quemar fotos de Juan Carlos y Sofía Y así va, bebí en España Toreros muertos entre cuernos Banderas también quemadas Es mi sueño, leña el facha Anarquistas tachamos con sprays Desfachateces de fachadas Nos callarán, no pasarán Reventamos el micro en cada track se tiempo sin antipas que le jodan a España, Castellón y a Villarreal. No nos callarán, no pasarán. Reventamos el micro en cada track, si igual 100% antipas que le jodan a España un quiste. Es la piratería musical o de cine. Es la ministra Sinde. Que sepa zorra que internet es libre. Desde acá a Chile reviento la cara de un skinhead. La libertad y la expresión existen. Sin versos en la lengua, con los puños al aire resisten. El conflicto árabe-israelí ya ha matado más palestinos que judíos. La dictadura nazi. Tropas franquistas reventando la libertad, destrozando tochas a base de coca que os jodan. No pasarán. Reventamos el micro en cada track. SUL, triple al pipas que le jodan a España, Castellón y a Villarreal. No nos callarán, no pasarán. Reventamos el micro en cada track que si el tiempo Que le jodan a España, Castellón y a Villarreal. Que les jodan. Sin versos en la lengua, libertad y expresión. Fue el tema. Smoky Times Studios. En vuestra puta cara. 2010. No la chupamos, no la chupamos, no. Respeto a esta peña de Castellón, Valencia, Vallecas, Almería y Almendalejo. Super rappers, políticos y panchas, todos muertos. Un planeta llamado mierda, 2010. Y ahora tocará un tema de Ménage à Trois, un grupo francés La cançó se diu A la vía de la mort. Eh, el DJ és un DJ molt conegut dins l'escena francesa, DJ Cod Killer, i aquest disco, i aquesta cançó, perdó, la trobaríem en la compilació Operation Freestyle de 1998. Per tots els que heu vist la pel·li eh, L'Odi, la N, és el mateix DJ que surt a l'escena on posa els bafles eh, contra la finestra i fa que tot el barri escolti la seva música. L'Aena és una pel·lícula que la veritat és que a Crema mos ha marcat, la vam veure tots fa, fa anys i, i en certa manera mos hi sentim molt identificats. Escoltar un poc aquesta música que ens recorda en els guetos de l'extraradi de París. Oh, yeah. Pas de caïra, rien que des soldats pour l'éternité À la vie, à Le troisième éclat passe. Congo, Zaire, les gens trépassent. Passe des joints, au file des tasses. Yo, des vrais gars, garçon, fais gaffe. Avec qui tu traînes, avec qui tu taffes. Moi, je traîne qu'avec mes soldats. Fais à tout débarque, oh yeah. Tout est clair, contrôle la gaz pose. Cyber construit avec plein de faces et plein de pros. Chose à laquelle les gens sourds ne pensent pas toujours. Sache que l'union du M à trois soldats ne s'est pas fait en un jour. Pour réussir tout, détruire tout. Pour inscrire tous nos frères Kang surtout. Tu shit et tout en sous, du sous. Des idées blanches qui les enveloppent. Oublie tout, leur musique basse pour suivre le top 50-50 de haines contre les fascistes et les bounties. R les fusils sur leur canji fait des bout j l l et les tas péquistes pour le ménage à 3 tonnes des que et tu nous donnes des bifs. p h du N333, Virgin ou Kefna, tu bomberas, tu trouveras. Sache que le début c'était au commencement. On ne peut pas nous éliminer car on a tous des camors. C'est bien du troisième underground que viendra le vacarme. Parfois plus efficace, MA3 ouvre le bal à la vie, à la mort et ça depuis notre naissance. Notre science évolue, c'est comme une renaissance, un renouveau, une résurrection, un frère de sang en action. C'est tu soldat que l'heure n'est pas aux questions MA3 né à la vie, à la mort, soldat pour l'éternité. Nos ennemis sont mis à mort. Hardcore, hardcore, ménage à croire encore. Dénonce les vérités dès lors, brisant le décor. Ménage à croire est né à la vie, à la mort, soldat pour l'éternité. Nos ennemis sont mis à mort. Hardcore, hardcore, ménage à croire encore. Dénonce les vérités dès lors, brisant le décor. Ma voix et ma main même au son mes doigts. Mano comble la rythmique et c'est la technique qui reste droit. Je force la sympathie quand se dénote la mélodie. Je dis ce que je pense et dépense mon souffle pour ce que je dis, un semblant de vérité. Que la vérité du noir devient aussi celle du blanc, on commence à y croire. Que lorsque le sang tous mon lit est mêlé, ouais, le médiamant Moi je dis ma vérité, par de la surdité à l'écoute. Montrer la réalité aux voyageurs de la mauvaise route. Les soldats sont soldats pour l'éternité. Les martyrs le sont pour une cause et pas pour des vanités. Je veux savoir qui je suis Le R me définit, me donne du crédit. Personne ne maudit, la vérité blesse quand elle est à sec. La nôtre est bâtie par le troisième architecte. Certains voient la Mecque pour prier Dieu Allah, d'autres prient le saint Mesrine pour niquer Allah. Chaque mot, chaque phrase, tout amicace au universel t'amène un extase. 133 millions négros, tes c'est chaud. La plupart sont À la recherche du gros magot. Le banangaï sauté zalingai, moi si oyangai, oyayo masoko mai. Si t'as Tout mon esprit t'en fout, y'a qu'à voir ton look. Ajoute à tout ce Ma troisième M à 3 né à la vie, à la mort Soldat pour l'éternité Nos ennemis sont mis à mort Hardcore, hardcore Ménage à trois encore Dénonce les vérités dès lors Brisant le décor Ménage à trois né À la vie, à la mort Soldat pour l'éternité Nos ennemis sont mis à mort Hardcore, hardcore Ménage à trois encore Dénonce les vérités dès lors Brisant le décor Hardcore, hardcore Ménage à trois encore Dénonce les vérités dès lors Brisant le décor Molt bé, després d'aquestes paraules ben tirades en francès, canviant de registre, i escoltarem la cançó Cine d'autor, de la maqueta Cine, Ideologia i Cultura de Masses que el Nega va treure l'any 2010. Eh, en aquesta cançó hi ha un parell de curiositats. La eh, intro de la cançó surt eh, sempre polèmic raper de Madrid, Chiri Vegas, i després el segon fet interessant és que tots els directors que comenten, Godard, Truffaut, són de la Nouvelle un moviment molt important dins el món del cine, que, bueno, i el Chiri Vegas sempre, en aquest context, sempre fa referència. Y lo peor, CQC es una basura, tío, pero una mierda que flipas. Poner películas de Truffaut y de Eric Romer. CQC es una mierda. Robert Bresson, Robert Bresson, Robert Bresson. Truffaut todavía, ¿eh? Truffaut y Eric Romer. Y Jack Rivey, Claro que sí, claro que sí. Más cine de autor ahí. Suena elegante. Esta mierda suena elegante. Vanguardia, guardia, molinos contra gigantes. Cine de autor. 2009. Luces, cámara, acción. Yo no me pego el farol. Soy el Yalugo Dar del rap en español. Verano bajo el sol. presas salvajes. Están lloviendo piedras. Comienza el extraño viaje. El mensaje es claro. No encontrarás fallos. Esto es hip hop de arte y ensayo. Mm, rayos. Lo escenifica mis letras. Con 15 años ya me colaba en la filmoteca. Teca, seca, aprieta tus lágrimas. Séptimo arte siguen escribiendo páginas, chicas persecuciones Martinis, Alfabil de Godard, Serpico de Fellini, planos medios, traveling, bikinis, Belmondo surca la ciudad al volante de un mini, es mayo del 68, la batalla, trufo boicotea Cans colgándose de la pantalla, es bella, sexy, respira frenesí, sí, es Ingrid Bellman en Stromboli, un saludo al militante y al artista, la batalla de Argeles, la barbarie imperialista. contigo. Los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos. Esto es una historia de maestros. ¿Serás Aprobaré con un examen de matrícula. Sentimiento. <laughs> cine que vino del este. Polanski, lunas de hiel. O el ángel exterminador de Buñuel. Juan Diego borda el papel. Referente, la servidumbre el desnudo en los santos inocentes. La gran ilusión denunció el militarismo. Rossellini no escupe realidad, escupe neorrealismo No es fácil ser fiel a uno mismo. Pasolini lo pagó asesinado por el fascismo. Cuánto cinismo, cuánta hipocresía. Es el discreto encanto de la burguesía, cacos. Policías, mañana seré libre o Octubre la huelga, iba en el terrible, la batalla de Chile, Chile, asesinos natos. El cámara filmó, grabó su propio asesinato. que injusta puede ser la vida, Chaplin lo refleja. Tiempos modernos, el gran dictador, candilejas. La vida tras la reja, disputa. El expreso de medianoche, las cárceles turcas, vidas brutas. Morricone a la batuta. Y Almería se convierte en Texas sin necesidad de ruta. 66, sin Billy, sin Jesse James. Morricone, Spaghetti Western in the place. ¿Veis? Soy de Godard, no de George Lucas. Y fin, hijos de puta. Després d'aquest heiser de noms de pel·lícules i, sincerament, o sigui, personalment, pel·lícules molt bones i molt recomanables a tots i totes, eh, passarem a eh, un lot de Madrid que se diu Crema. Avui en dia és difícil trobar qualcú que no conegui eh, Tangana i Agora Zayn, eh, dos noms que estan sonant molt fort de l'escena alternativa del hip-hop a nivell de l'estat. Però avui també volien recordar que en Tangana té un passat, que passat se diu Crema, i també és el nom que hem agafat per, per anomenar el nostre programa. Fa ja uns anys que, que van descobrir en aquest lot i, i en els seus companys d'Agora Zein i sense dubte estan marcant un, un abans i un després a l'escena i en el nostre primer programa no podia faltar la seva veu tan particular. llamadlo prima. Traigo mi alma en versión suprema. Pensando en este verso, fumo mirando a la luna. Pensé en toda una lista que incluyera a cualquiera de mis opiniones. Al final lo escupo y fuera. Todos vuelven al principio si te fijas. Mi rap solo es polvo de zapas viejas. Entre hijos, amor y algunas quejas. Soñar, vivir con una letra en la mejilla. No esperes entenderme cualquier día. Mi rap no va a salvarte la vida, vino a salvar la mía algo de cerveza o de sangría. Es más productivo que tus años de psicología y cualquiera se fía. No has visto las cosas tofeas como andan fuera. Hoy nace un nuevo día, sonría, mirando al espejo pensando si quien pudiera Regreso de nuevo para escaparme. Vivo en Madrid, Dios, venir a sacarme. Vigilo la presión de este ataúd por las heridas de mi enjambre, por mi prisión y por mi hambre. Porque al final me queda esto y me quedan estos. Cosas pendientes, aunque dependo del texto, del tiempo injusto, del crecer sin maestro. Es todo, juntar una vida y sacar un disco. i pel següent tema tornem a travessar l'Atlàntic. Ara escoltarem Dilated People, eh, sa cançó en concret és Love and War, del disco Neighborhood Watch del 2004, un grup dels Estats Units que en els 2000, ha, a la dècada del 2000 ha fet molt bona música, té un, té un dels millors DJs personalment que està dins l'escena, en DJ Babu, i bueno, mm, esperen que vos agradi aquesta cançó que vull dir, és impressionant It's love and war, it's love and war, it's love and war. We accommodate those, we accommodate those, we accommodate those. I, I, I got lots of love for my crew that is, you know, you know, you know. I, I got lots of love for my crew that is. embedded, stuck in my ways. But things change and days turn to nights. Your nights are cold if your people ain't right. My squad is straight. split up the cake in three ways. My partner's down, I'm feeling the pain. And when we up, y'all find us out trying to live. I got lots of love for my crew that is. Yeah old soul in the game. I grew up stressed out, trying to hold in the pain, but kept my mind right, sketched the highlights. I enjoy life, but fight for my rights. If you're right, fight for yours. I fight you for tongues, spikes, and swords. For days of thunder, for nights of tours. It's dope to fight the illness that fights the cure. If it ain't family, I ain't sure. Love is love, war is war theirs. They want yours. No doubt. I got lots of love for my crew that is. Love, love, war, war. I got lots of love for my crew that is. I, I, I, I, I, I got lots of love for my crew that is. For my crew. For my, for my some love for my crew that is. For the love of God, for the love of cash, scrambling to beat the odds hustling and ducking in between the laws. For the love of my family, the streets are ours. For DJs ripping these beats apart. We puff firm and spread love like Peter Tosh. Magic, classic, we prove that shit. I got lots of love for my crew that is. I'd to swallow blood and pride. Between love and war's a thin line. It's a dangerous time. You better go for yours, cause I'm going for mine. I'm out to chip in, no doubt, before I leave the grind. Until then, what's plots, how we gonna win, and how to turn this buzz over to our next again, and how we gonna stay focused to beat the game, and how we gonna see you if you trying to stop the fame. So if it ain't family, I ain't sure. Uh, love is love, war is war. They want theirs, they want yours. I got, lots of love for my crew that is. Love is love, war is war. I got lots of love for my crew that is. I, I, I got lots of love for my crew that is. For my crew, crew, crew, for my crew that is. I, got lots of love for my crew that I got lots of love for my crew that I got lots of love for, for my crew, for my, for my, for my, for my crew that is, that is, that is.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 Mon anam a eh, Miranda de Ebro, ja sabeu, aquella població fronterera entre Burgos i el País Basc, on recentment ha sorgit un col·lectiu que se diu MDE Click, que està donant molt que xerrar. Eh, sense dubte, els qui més destaca entre ells és Nen Wai, que s'ha fet molt conegut per defensar eh, aquesta religió que ve als Estats Units, que se diu 5%, igual que el darrer LP que han tret, eh, que se basa en les ensenyances de Malcolm X i altres, i altres personatges del món de l'islam negre. Sense dubte, eh, més enllà de ses, creences, li dona una atmosfera molt, molt potent a les seves cançons i avui escoltarem Dioses. Yeah, i o s e s Yeah. Las matemáticas de hoy son pero destroy. A la empida, GOD es lo que soy. Si estás despierto, oye las lecciones que te doy. Y si no estás en mi porcentaje, dímelo y me voy. Fluyendo como agua, todavía veo las aljamas de la calle, la fuente. En Miranda, que no te la cuenten. Despertando a los muertos vivientes. black is God desde siempre. para los who want the justice. Yeah, I mean the most high. You know the most wise. Funny cause them same boys dead. be the most fly. Canada to Spain, yeah, yo, they known on both sides. Spanish Inquisition tried to crush the Moorish bloodline. Same shit running around the world in modern times. Regardless of whom or what, the black mind is divine. Shing and MDE is just a sign of changing rhymes. Smoking on the burning bush, drinking from the vine. Just in case you devils thought everything was fine. Mind detect mind, we on our wise and civilized. Word the laws prescribed as I was taught all the way live. Thinking on the inside is manifested outside, regardless. Sharp gifts innate, I shine. Yeah, indigenous, you know what it is. EZ, Ellen, and Chick Chick, Porvita. Yo black rubber arm mixed. taller than the tall text. From the inner city to the worldwide project, supreme up in my logic. We are what cost it. You leak it like a faucet. Don't care if you floss it. I'm black, masked up, Zapatista on my bar shit. MDE, shake, shake, Your move cautious. Victors, no losses. A freedom might cost us for calling out imposters. I'm Pancho down, sombreros like saucers. G-Man, the clip, be the high. Subiendo grados, somos mal educados. Vosotros estáis mal educados. la no le sobran ni piernas, ni cabeza, ni brazos. Si hace falta, me abro paso a machetazos. La manifestación física del pensamiento que tengo la estás oyendo ahora mismo por los presidentes muertos. Hacemos lo correcto por nuestros derechos, ¿cuántos han muerto? Ellos volviendo a Meca, como el honorable maestro Fard Muhammad de Arabia, moros perdidos de España. Encuéntrame en el castillo de Bayas, como López P. Muhammad, poesía antigua Mesopotamia. Díselo, prim, prim, MD sing, sing. You better think, think, 5% think, Somos la luz en tus tinieblas mentales. Dios, jodan a Juan Carlos Primero Enseñando a los niños la verdad que no está en los libros. Nos mintieron desde siempre, por eso crecimos tan torcidos. Escucha a los dioses, los ja l'heu sentit, si no estàs en mi porcentatge, dímelo i me voy. Eh, és amb aquesta frase que eh, defensen aquest principi bàsic d'aquesta nació, dels déus i les terres, que és com se diu aquesta religió del 5%, i aquest 5% fa referència en aquell percentatge de persones que eh, suposadament eh, poden pensar fora d'allò que se mos imposa, no? i, i d'aquí aquesta frase. I ara passarem eh, també a un altre registre, i, però no podria faltar avui en un programa dedicat a les hip-hop, fet a Mallorca, les influències estatals que pot representar Violadores del Verso i KCO. KCO és un, per no dies, que més mm, pot ser amb els permís de Mucho Muchacho un dels millors eh, sí. Mm, MCs de l'edat espanyol que a més és capaç de reinventar-se és a dir, eh, va ser un niño prodigio eh, va ser un adolescent prodigio i ara pues, doncs, ja és una persona amb 30 anys, que ens va sorprendre amb el jazz magnetisme una barbaritat de, de disc que vos lo recomano a totes i és espectacular. I avui eh, anirem a un dels seus temes més clàssics, 6 minuts de no aturar, 6 minuts de totes les seves corolles allà, donant-li, la famosa Trae Serrón de Vicios i Virtudes del 2001, i, bueno, eh, aquí vos ho deixem. Somos los típicos joteros que curramos poco. Si en la jota hay cabrones, yo soy un cabrón más. Mamones no lo quieren cuando cogemos el micro. El micro. Ah, si hace falta yo soy el don. Javier Ibarra es el que canta, así es como cuelga, rompiendo la mierda abajo. No tenemos miedo a ningún MC bastardo. Trae esa mierda pa' calla Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España. Puta España, ok, me cago en el rey. Vivo en la montaña, bajo a la ciudad y que me encuentro. Maldad en los niños, hay 41 grados ahí fuera. No sé qué será, pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera. Si no hay justicia, no hay paz. Y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar. Escuchad, la ley subyuga, los pájaros se quieren fugar. No, los niños ya no juegan por jugar. No vengas aquí si eres militar, te vamos a debilitar a quitar las ganas de gritar. trae ron es la canción de los que saben que el dinero es la condena del hombre. En nombre de la muerte vino el hambre y se llevó a tres niños y no, no eran los nietos del rey. Yo estoy más guapo callado. Vas a venir a callarme tú con terrorismo de Estado. Te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos. No, pues entonces no lo llames democracia. No hay justicia si la guerra está justificada. Bajo el signo de la fábula crucificada. Bajo la cruz justifican genocidio y con la cruz golpean hasta el homicidio. No es por Dios, es por el monopolio del petróleo. Dios no tiene odio, coño. No es por las víctimas, más víctimas. No resucitarán vuestras víctimas. Y así va la historia de vuestra gloria es escoria. Tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Tenemos miedo a vuestra sangre fría. No es un mensaje, es un insulto todos somos adultos. No, yo no soy uno más en el culto. Yo estoy jodido porque no puedo esconderme y solo puedo beber. Trae ese ron, joder, trae ese ron, trae ese ron de vuelta acá. Ese trae ese ron de vuelta acá. Ese trae ese ron de vuelta acá. pásate ese maca, pásate ese maca. Trae ese ron de vuelta acá. Ese trae ese ron de vuelta acá. Ese ese ron de vuelta acá. Ese pásate ese maca. Uh. Cada vez más sordo, cada vez más loco. Tampoco estoy roto, pero por poco. Cada vez más solo y cada vez más triste. Cada vez más cadáver. ¿Quién coño resiste? Trae ese ron, es la canción de los alcohólicos por desamor que viven soñando, viven cantando. Yo estoy entrenando estos versos perfectos que he estado pensando. Harto de tanto falso, dando saltos, lanzo hardcore, basto en párrafos largos. ¿Tú quieres ser un MC? Sí, te doy mucho trabajo. Haz balance, chimpancé no estoy a tu alcance. Te matarán las llamaradas, camarada. Para nada pararás la ráfaga que te lanza la cara. Nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan. Cuando yo sueno, críticos y fans callan, se rayan. Saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo. Vendo mi método, yo solo jodo. Rimas en ritmos, coño, defiendo mi apodo y el de mi grupo. Por eso ocupo un puesto en tu loro, Mi flow es barroco, exagerado, nunca lo loco. Cheque, yo rompo todo lo que toco. Y así toqué tu orgullo, y así con concluyó el murmullo desde que mi rap destructor fluyó. Es mi ejercicio, una virtud y un vicio, son gajes del oficio cuando fans me sacan de quicio. No soy John Bon Jovi, sueno bastante más heavy que Sin Freddy. La pregunta es, ¿para qué cantáis si no sentís? Putas del rap a mí, putas del pop a mí. Sí. Debéis ir de trippy. Entiendo a los que me rechazan, hay otros que me abrazan, y otros me llaman y me amenazan. Co si no brillo yo, brilla mi ausencia. No me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia. Solo por sacar un disco ya soy una estrella. Igual eres tú el gilipollas. Trae esa botella, trae ron. Trae ese ron de vuelta acá. Ese ron, trae ese ron de vuelta acá. Ese ron, trae ese ron de vuelta acá. Ese ron, pásate ese maca. Pásate ese Trae ese ron de vuelta acá. Ese ron, trae ese ron de vuelta acá. Ese ron, trae ese ron de vuelta acá. Ese ron, pásate ese maca. Escupo este barro sobre una instrumental de la R Peña haciendo mierda, pan sin mierda son juguetones como Ken. Toda esa mierda ahí fuera. Me clavo las espinas de las cosas que piso. Mi nombre es Javi, pero tú, diosa, tú puedes llamarme Dioniso. Besarme sin permiso, secarme el sudor sin prisa. Y sin promiso dedicarme una sonrisa. Trae serrón, es la canción. Casey yo es el artista, nena, pásate ese maca. Yo vivo como si la muerte no existiera. Nada quiero, nada espero, nada llega. Recuerda, duermo en tu tejado. Cada vez que sueno en tu cadena resucito. Es mucho más que un rito en la rutina de los celos de tu novio en cada esquina vigilándote, tus padres, los amigos, las amigas. Vive la utopía, nada es lógico, un sueño cada día no es algo paradójico. Estudié filosofía en Cami, en Fue First y en el tremendo Menda. Nena, ya te dejaré una cinta. Recomiendo a Da Vinci y a DiCaprio. Saben mejor los labios de los sabios y saben más. A mí las fiestas me deprimen y más cuando chavalas desalmadas deciden cometer su crimen conmigo. ¿Qué coño le echo yo a tu ombligo? Prometo una resaca de champán y ser un buen amigo. Mal marido, no son latidos, son alaridos, no. Tomo ácidos, pero en mi almohada se oyen ruidos. Son inolvidables. No soy Lucho Gatica, conozco los caprichos de la métrica y así se explica que una voz sea fantástica y mi técnica ebria resulte drástica en tu espástica. Yo soy inteligente, mi suegro dijo, me alegro por tu cerebro, pero ¿dónde está la pasta? Buscando ayuda en un bolsillo me encontré un agujero y me cabía un dedo y dos y me rasqué los huevos Me casco pajas haciendo memoria, igual que tú, solo una embolia podrá separarnos esa es mi cruz. Necesito organizar todo esto, no es excusa, pero está escrito sin música es demasiado vértigo para un tímido subir tu líbido. Soy un vividor inofensivo sin líquido, por eso te lo pido por favor y con motivos hasta seis veces en el estribillo. Trae ese ron, ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca, pásate ese maca, trae ese ron de vuelta acá, ese ron, trae ese ron de vuelta acá. Se trae ese ron de vuelta acá, ese ron, pásate ese maca, pásate ese maca. Si hacemos bombo claro, ya sabes de lo que estoy hablando. Ah, la J es la J. La peña andando por ahí, ¿dónde están los colegas? Sabes, mucha peña igual no sabe dónde va, pero lo tienen todo ya pensado. No bien la luz. I després d'aquest tros de clàssic tornem a que nostra i ho feim amb adversaris. El tema se diu L'Alta Clica, és del seu segon disc, a cada passa, des 2009, i també inclou una altra figura important de lo que és el hip-hop en català, que és en Basili. El sol em va dir acosta't amb mi, nano, un bano i posa't marrano. Surt del on de zon de llumatzano, ni bourbon ni ron, ni d'un perinyon, que va només ser l'impuls de veure el mar a prop i sentir com de plano. El meu dolor no necessita psicofàrmacs ni aigua bruta de Starbucks, sinó Marx i àlmacs. I això, la platja amb els bros de debò entre tàmpacs i merda. L'hivern és magmax i jo una flor amb dos hulais. L'Ibiza, la Nabucodonosor, Sor Marina d'Or, Mordor i el Ron Killer de Mais. I qui penetra com l'Iniesta i no molesta com l'Enri. I ja ho darrere amb l'equipatge és el Basili. Esquenes plenes d'oli amb oli i un auricular. El bar farem de l'espoli de pit i sonar. I aquí una mà, d'allà una oxidada plau més que una Hendrix en febre tri. Som la tri tria de juglar Pau Patxi Rodrigo, us vaig dir rap ràpid però d'on dije Diego dic prisa mat amigo, check it amb els peus en remull, el Patxi és flow robust Tant a gust d'escoltar-lo, ja li fem un gust al mèrit, a la sorreta rapeja la flor innata, la, la crema l'alta clic esclata, ho porta el genoma com la conversa i la ginebra i la set de sal i sola la pell que mata al límit del melanoma més tard neixen drames nocturnes i salten espurnes quan mostres les cames en flames tan badurnes i encarnes les passions taciturnes en un bany sota la lluna fem un, un cos per any. Esborra el rastre de la camorra, l'aigua la sorra, la nostra torre de Sodoma i Gomorra. Corre, el setembre arriba com una perra en zel, norra. Tornem a la terra que avui puja el vel. Esborra el rastre de la camorra, l'aigua la sorra, la nostra torre de Sodoma i Gomorra. Corre, el setembre arriba com una perra en zel, norra. Tornem a la terra que avui punxa el vel. Això és un i sóc hostatge del temps, m'entens? La meva ment ja no suporta aquest bagatge, els tinc presents a cada parrafada que articulo, calculo l'estructura idònia, així em postulo, en prou d'una cultura subterrània, recullo fruits per després fer-ne macedònia, escrits que plasmen una realitat ben quotidiana, per cada cana dibuixo una nova diana, els meus proscrits puc fer-ho tranqui, ja no m'alteren els teus crits, vas en plan yanqui, rebejant entre culs i pits, amb nostàlgic, però jo hagués parat el crono, abans de canviar el ghetto blast, el plasta del politrono, digues sí o no Gira l'agulla del rellotge i a la llotja la vida La més nefasta gasta dels xubòpters Només espero que torni la dolça vida a dinamitar aquesta vida per evitar els helicòpters I en comptes de donar-hi voltes enterrar la ment Si mai no plou eternament fem l'equipatge que ja m'he cansat de córrer sempre rere el vent buscant la pau I l'he trobat aquesta platja on cada ratxa es guitxa de vermell la pell del guiri I es filtra el meu cervell fins a arribar al deliri No t'estiris, Basili, fem el hit de l'estiu Van dir, i aquí ens teniu fent hi la cor Perdi el melendi la banda de vides d'escàndol Modus operandi nit i dia de parrandes del meu bàndol Fan el gandul els xiringuitos en plan random som a la platja dels tres micos, com un ficus. Tinc les cames a la piscina. Venen bons temps, diuen el Mauri i el Molina. El sol fulmina drames, les dames priven de gorra, estic en flames. Vull rostir-me com la cendra a la sorra. Escorra el rastre de la camorra, l'aigua a la sorra. La nostra torre de Sodoma i Gomorra. Corre, el setembre arriba com una perra en zel. Norra, tornem a la terra que avui puja el vel. Esborra el rastre de la camorra, l'aigua a la sorra. La nostra torre de Sodoma i Gomorra. Corre, el setembre arriba com una perra en zel l'orra. Tornem a la terra que avui punxa el vent. Eh? Raig de sol em va trencar els ossos, agafo els meus trossos, els enganxo amb celo i panxo Preparo esbossos d'una tragèdia d'Otelo, passos plorosos, un requiem en cello. I amb les paraules fins que fan diana, obrim la persiana, corre el vent i la teva nen. Troba una clariana a les meves lletres, ribes marcianes, orelles terrestres. Perseguit pel CNI, preparo un magnicidi com la mort de Kennedy. venen i desperten del meu somni, el presidi del deliri, vol foc el DNI. Fem ziga-zaga en camí rectilini, fins que la rima fulmini el teu rec sanguini m'apaga la set. Volem vermut del sec i si fot de bodega millor que martini. Deixem que el sol ens il·lumini, que explotin les hormones, que xoquin les ones a les cames. Que al patxi li surtin més canes, que els bancs estiguin en flames i no quedin dianes. Mira'm els ulls i en un, dos, tres, no recordaràs res. Sentiràs els plaers de saber com bull la sang. 30 graus a l'ombra, gust, barna, sang. A priori, només espero que la tinta no s'evapori amb mig tinta. Superar aquest purgatori, som la quinta que passa l'estiu al barri a la plaça com a auditori. Esborra el rastre de la camorra, l'aigua la sorra, la nostra torre de Sodoma i Gomorra. Corre, el setembre arriba com una perra en zel, norra. Tornem a la terra que avui puja el vel. Esborra el rastre de la camorra, l'aigua l'aigua, la sorra, la nostra torre de Sodoma i Gomorra. Corra, a settembre arriva come una perranzella en torniamo alla terra che avui punxa el vent, nen. ara tornarem a abusar de DJ Babu, el mestre dels beats. Eh, podríem dir moltes coses d'aquest home que té unes mans d'or, que té un oïda per agafar samples, que, bueno, que tot el que toca ho converteix en màgia i eh, sense més preàmbuls vos posarem Round Town Round que és del disc de Beat Tape volum 1 del 2007 un disc que té 40 pistes, molt similars en quant a la filosofia de DJ Babu, és a dir, sempre li agrada utilitzar sons reiteratius i sobretot també poden dir que té un segell propi. ara, ja que estem a la recta final, eh, tornem a casa, eh, tornem a la VZ, Vínculo Cerrado, un col·lectiu de fa un parell d'anys que mm, pintaven, escrivien, que me venguin a les cap eh, hi ha Felipe Barabellum i exactament Navani, és el lloc que ficarem eh, just ara. Va treure un disc el 2011, fa dos anyets, que se deia Arte Subversivo, i la cançó que posarem ara és exactament aquesta també, no? És a dir, se diu Arte Subversivo. És un atloc que li posa molta pircardia, canta en castellà i podem dir amb alguns artistes més que entraria dins els 3-4 millors artistes de Mallorca dins el món del rap. Hace una década que en el rollo empecé Puro hip hop como flamenco mercé Puse de moda rupto con la maqueta que saqué con mil throw ups en las alturas con mi nombre. Estoy perdido entre la muchedumbre, buscando esa mirada que la oscuridad me alumbre. Mala fama me da nombre, apuntamos a la cumbre. En concierto pura fiesta, porque bulla aquí es costumbre. Luna refleja mi soledad. soledad. Mi soledad me acompaña desde cuna. Alguna noche salgo yo a pintar, pintar. Porque pintando desahogo mi locura. auguran las estrellas libertad, libertad. Mi libertad quedó atrapada en la botella. Y si ya no te quiere, ¿Qué más da? No eres un caballero y ni ella una dulce doncella. Yo no bebo pa' olvidar porque bebiendo no se olvida. Luego pa' disfrutar cuando nada me motiva. Como si corro para soltarme con las pibas. A las feas de las guapas y a las guapas receptivas. O cuando estoy con el dama en la fase creativa. O con el chile rap rap rap y ningomila. Alcohol para las heridas, pero problema con bebida. Calentando la voz antes de popo, popo poner unas pilas. Mentalidad asesina os aniquila. Soy el fuerte como Atila, Pamplinas. Esa es mi misiva vida y el micro es mi vida. Estética eléctrica en España y América, ética frenética que aniquila la réplica, microcrónica sónica, mi tónica agónica, mi rúbrica única, igual que mi música, comedia una bacteria, la histeria mi materia, serial killer seria, excelente es mi media, morfio en Siberia, o en verano mi alergia, tra tragedia en Iberia, o tu alegría en feria, obvias tu fobia, te hago copia la novia, tú buscas tu gloria y solo eres escoria, la vida es una noria, pero en mi trayectoria, mil una victoria que corona mi historia. A este lado del cable se encuentra mi gran pasión. Yo siento en el alma lo que habla mi corazón. Utilizo el raco como forma de expresión y no hago temas de mierda, tengo una reputación. Si, si, si, si explota, ya todo les salpica. Hablan de respeto sin saber qué significa. Típica es la crítica de quien practica hípica y única es la lírica de mi mítica Y van de rapero, pero dan pura pena, pena para el público. A mí me dan vergüenza ajena, piensan en temas condena en ver su cartera llena. Hablan de que el plomo quema sin conocer los problemas. La verdad se hereda, mi mierda se venera. Mi gente cree crecerá, tu bandera arderá. Hasta el final lucharán y si pie pierden volverán. A cualquiera vencerán de dejándose estela. Bé, fins aquí hem arribat. Això ha estat el primer programa de Crema com vos hem dit, el nou espai per hip-hop de Ràdio 77. I no mos volíem anar sense deixar-vos amb una cançó que vos deim des d'avui, que marcarà un poc la filosofia del nostre programa, i no és altra que Crim, de Butan Clan, que és un dels nostres grups de hip-hop preferits, eh, uh, aquests al·lots que des de la costa est dels Estats Units han marcat molt i continuen marcant avui en dia i sense més vos continuarem vos continuareu escoltant en els futurs programes i ara vos deixam amb Crim Cash rules everything around me, Cash rules everything around me, Cash rules everything around me. Cream, get the money, dollar dollar bill, yo. I grew up on the crime side, the New York Times side. Saying a lie was no job, At second hand. Moms bounced on old men. So then we moved to Shallon Land, a young youth. You're rocking the go-to no goose. Only way I begin to G off was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gas for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16 and running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way off fire escapes. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on bull short. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas, rolling in MPVs every week. We made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna take now. Bow, move from the gate now. Cash rules everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years. I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I beat back the shape of the streets to stay awake to the ways of the world. Deep, a man with a dream put to jail at the age of 15. A young buck selling drugs and such who never had much. Trying to get a clutch of what I could not touch. The court played me short, now I face incarceration. Patience, one upstate's my destination. Handcuffed in back of a bus. 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from myself. Every day I skate from takes, giving tips, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed, but I'm still depressed. And I ask, what's your work? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain to learn to overcome the heartaches and pain. We got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and stray shots. All in the block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof to kick the truth to the young black youth. But shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted. That what? The life is hectic. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. dollar dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Clean, get the money. Dollar dollar bill, yo.